limigi individuan ricetson. Unua vide, la ideo shainas infane naiva. Oni devas limigi la ricetson de individuoi en la tuta mondo. Sed Ingrid Robeis, belga nederlanda filosofo cae economicisto, professoro de etico en la Universitato de Utrecht, en Nederlando, sobre, prudente cae logike defendas citiun vit punctum. Sciverquis librum qui est titolo estas Limitarianism The Case Against Extreme Wealth Limigoismo Argumento Contra utrua ricetso lau libera traduco. Se simpligi la aferon, oni proponas tegmenton por la persona ricezzo. Citio permessus al fronti la tutmondan teruran malegalezzon cae la climato crison civi farigias pli cae pli SEVERAI. Nome, la nuna economia ordo cae la filantropio ne successos solvi tiuin gravegain problemoin. La filosofino publicigis facte provocan, sed seriosan studon contra o sistemo quio minatsas la mondon, con siei miliarduloi quioi ciutage alprenas plida politica povo ca influas la centenoin de registaroi en plurae potentiae landoi. Robes starigis tri simplaen demandoin. Uno, chu uno sola homo raitas esti tro ricia? Du, chu troa ricetso havas negativan consequenzoin? Tri, cion fari relate al tio? Sia resonado cae esplorado conducis al formulo quio vere aspectas iom Don Quixota che oni fixu limon de dec milionoi da dolaroi au euroi al la ravajo de iuain vivanto sur la tero. Compreneble, quiel clera filosofo, scestzias che la politica ebletso che scia propono estos en conducita estas presca nulla, almenau un tempe. Tamen, si opinias che estas tempo che ciu homo en la mondo sin demandu pritio. Si declaris en interviuo, «Gi estas tre dangera coctelo, che extrema recepso conducas al povo presca absoluta, en la mano de homoi, civi ne rigardas la intereson de la homaro, quiel tuto. Curiose, che unue critico e contra la ideo de limigoismo esprimas tion che limigi la recepcion de individui estas manifestigio de envio crome che gi su la novigan creemon de homo kai la labor postenoin la ideo de professoro ingrid robes estas almeno en la teorio pensiga La afero estas complica kaj multflanka. Gi inclusivas la economian malegalezon en la mondo, la raitoen de minoritatoi, la liberan comerzon, la historien consequenzoen de coloniismo, la bataladon por protecti la naturon, la logikon de impostoi, cae aliaen aspectoin. Si tamen opinias che ciu civitano devus occupigi pri tiai problemoi cele al estontai solvoi.